provisorai scienzai verajoi. Scienzai esploroi en kiu ein scienza campo ofte alportas fortain impresoin sur la generalan publicon. Pro la grandega progresso de scienzo generale dom la lastai cent iaroi, gi havigis al si firman prestigion merito plene. Alivorte, ciam sciencistoi el trovas novan verajon kai publikiga sia in resultoin tiam oni emas accepti gin sen ia dubo kai se temas pri verajo relata al sano kai medicino di povas tui influi la viv stilon de ordinarai personoi. Tamen, oni devus sin gardi ciu effective temas pri senduba verajo, neciam tio confirmigas post passado de tempo. Foie et montrigas che la nova el trovo estas tute missa. Ne temas pri mal honestezo flanque de la concerna i esploristoi, sed pri problemo de metodo. La scienza metodo depende de la campo de studoi, tutte ne estas immuna al eraroi. Estas ciam prudente attendi che oni construu circa ugi uno e la pilieroi de scienzo, la confirmo, fare de alia sendependa studgruppo. Antau iom da tempo, la tutmonda medicina medio cae generala mas comuniciloi brue in formis pri seriosa esploro ien gia resumo la tempo dum quiu iu homo passigas en recte kai draste influas lian sanon kai vivdauron sen depende de aliae factoroi kiel corp exercoi trograsezzo tabac fumado kai tiel plus Plautiu statistica esploro, existas tiel grava risco de longa sidado, che oni comences nomi gin simila al risco de fumado. Ec nia esperanta retradio informis pritio per trafa son articolo quiu certe impresis nin ciuin. Nu, la tre conscienza Universitato de Harvard en Usono decidis confirmi la novan verajon. Aperis tutte contraua resulto. La tempo decidado tutte ne damagias la sanon. La problemo estis de statistica analiso. Aliei factoro influis la antauan studajon. Cio vere influas sanon, estas la combino de sidado cae manco de corp exerzoi cae aliae dangerae viv stiloi. Compreneble, la usonae scientistoi emphasas che li tute ne recomendas longan sedadon, sed ja activan vivon al ciu sana homo. Ili nur ne successis culpigi sole nur la longan sedadon sen depende de aliae factoroi tiae statisticae missajoi ofte ocasas ciam oni studas sociaen fenomenoen dum longa tempo, con miloi da personoi. Estas prudente ciam attendi confirmoin en tiae ocasoi. Ni memoru la faman classificon des scienzoi proponitan de Augusto Conte, la filosofo de positivismo, en la decnaua iartcento de la plei precisa al la plei mal precisa li listigis matematico, astronomio, fisico, chemio, biologio, sociologio. Ni observo che biologio occupas la antau lastan locon, cae medicino estas i speza ido de biologio. Resume, fronte al novae scienzae verajoi, estas prudente analisi, critici, cae confirmi.